Sina ito maring kang malabi, sambungan na mo pa, hadisat na nabita, iya, mpemeringeki, petunjuk serikuan menginawat ding, tutama suruga si bawa salama. Pura ni riterangkang ki, nomor sidia inaritu, eh, Palebangi Birselenge Nomor dua Enar itu Menyantuni fakir miskin Betana apan ringangi andrewe Nama kuku ebe e eh, InsyaAllah meliterangkan Yaro nomor telue eh, Enar itu Wasilul arhamah e, eh, Sumpungi loloi Aga betuan na ah, Ipasi sumpungi loloi Betuan na ah ipakasing wi asi hubung ngeta ipakasing wi asi bolong pulung ngeta si bawa pada tarupa tau terutama ni si haji maripeta endaru itala silaturahim ipakasing wi asi sumpung ngeta ipakasing wi asi asi bolong pulung ngeta si bawa pada tarupa tau khususnya terutama ni Eh, sininna siaji siajitta siaji marepetta maji na pancaji wi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, ye be e asi sumpungunna lolue sebagai salah satu jalan yang bisa membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala nah sahabat mana salat de niaro ya, narik ko terima kasih ngi asi sumpung lolo na tawe tuli makasingi asi wolong pulongan atau we tentu de gaga akromai e mukba itela e asi bencingang de gaga akromai mukba ripala wangat di rupa tau we ripala wangat di itu masum pulu loe iero irekeng itela e e betangenang e asi bencingang Nah, yang e asi bencingang e, yang e e eh, bentang enari ko angka masalah di palawang tei di e eh, rupa tau we eh. di palawang tei di tomas sejinge ya na tu na madari mukba susai madari topo yero anu de e na ribu nawa na sabari ni e wedding jaji madosa ki wali wali wedi jaji madora ki kita motatta wedi jaji e betang enang e sale beteta eh, didi anak-anak tanah na sabari na sabak mapakuir dia nak makasih hubungan tak anaknya na na nak pasang-pasang angin na bita maka dia nari komelo ko tama risuruga pamasena pangala ta'ala pakasingi wi asusumpungamu si bawa pada murupa tau sumpung ngilurumu pakasingi wi asibulung pulungamu si bawa si ajimmu angkasi di eh, na pasuan di gruta Bukhari ni Muslim Pupul Abu Hurairah Makadai eh, Sami'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqulu Man sarrahu ayyub sotalahu Bi rizkihi wa ayyun sa'alahu Bi asarihi Bal yasil rahimahu Ni gini kita Eh Mak lak desen Napurnu Eh Mailo Ri Ri e eh, pamigay dalle na ri pong Allah taala malak de senak na pernu maelo ri pasegene ya dalle na ri pong Allah taala andrenge marnu senak i maelo marat de rampe-rampe na Palis rahimahu tarui na sumpul lolona tarui na pakesingi asi sumpungan na si bawa pada na rupa tau tarui na pakesingi asi bulong-pulongan na si bawa si ajinna Aga ya sang ayub setelah hupi rizkihi ri palabar dalek na betana ri pasegena ya dalek na ri pangala ta'ala. Aga tu siya kata na wa ayun sa'ala hupi asarihi betana nang eh e, eh, munru iru rampe-rampe na betana de na faji yang de na faji rampe-rampe na mau ni de ni gagal dibuat na yelino itu nak aja tulis rampi kita we tau kan jala, de saya anu makuti makuti ye cek de cek de engke situ pawi de cenna engke situ mengerangi nasaba eh makesingi asi sempurna si bawa pada na rupa tau jadi ye ni eh asi sempurna ngewe asi bolong-bolong si bawa pada terupa tau dawat ding nasabari na uba pamasena pangala taala sabari e na tabuka pamasena pangala taala lauridi magi na seba nariku e sibulum poluki nariku makasing hubunga te berarti rukun aman dan damai de gaga masalah sebaliknya nariku maja ia si sempung si pada terupa tahu de ni hargai pada terupa tahu e i pandang inting pada terupa tahu e tentu de na makasing hubunga ta si pada terupa tahu Eh tentu bunyi betang nangik masalah Nari kami buki masalah Alah masih sihir masalah Dosa Lori serjan di pengalat Allah Mencaji ni Eh dia kakak Dia kakak asli nak kecuali rugi ngep bawang Lalu pada di mana ah, Nomor apa Ya Eh nasengai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai lalalalang ia Siti Najariola Eh serkomangi dari lolongan pamasina pangalatala ukarki pangalatala surgana ia naritu e wasallu billaili wan nasuniya e sembaja kokku wanni e wattu matin rona tawe aye ye e tangenang e e papasan nabita ia naritu nelorki si mata maringerang Allah Subhanahu taala. Nah sebab eh biasa ia itu tahu rajin mau untuk masuk panjang nari kutangan benih ini nari itu tahu makasih ini tu peringatan Allah Subhanahu taala deha makade eh sini nato makasing peringaran Allah Tuhan Allah Taala eh <laughs> utang nang eh, makumane ro angka mato ta makasing peringaran Allah Tuhan Allah Taala nasaba eh mungkin angka faktor-faktor lain mataku iga magiga eh deno to masam panjang pen jadi deno dinger wita bangkan nari ko ibaratna angka si di tau irnuan e, ni makade bansana nai masam panjang pen ni na takut dia nasam panjang pen ni si di betul eh dia dia tak bangkang dinya ji eh betul-betul lenge dia nafa aja betul tangan nangis enak pokok na ya kia ya. eh angka si di betu eh dia enak pokok i na karena angka alasan alasan tertentu magi na pencuci nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya be e eh, otukange oh, eh, masempajan di tangan benih eh, sebagai salah satu jalan eh, bagi kita untuk memperoleh ridha Allah na sebab harus tengok-tengok na sumpah jange eh angulungang ri pangala taala lo kiki mangolo ri pangala taala secara pribadi e neiro pangala taala ri kuyolo iwi e tentu e mega i pawangi e tentu mak bicara ki sibah pangala taala e malewa senak ni tengkelingi ye e ri tujunna bicara ngi sibah pangala taala ri kumasum pajang ita wani yakia dia napa aja peringerangan maka de yero pangala taala e na puriola de yero nariku atanna dena faja mangolor ya lena dena faja idi rupa tawe maka de iru idi rupa tawe nariku ang kena cek de betangan nang e retak ta ai biasa ni ro ciani e nalogi tawe ciani na apalagi nariku tutin roi apalagi nariku sibuk ki apalagi eh sakarup nei kia bunga la taala de gaga magi magi betu tamelo e lo mangolo si serjan do pangala taala ya to na tarima ki terutama ni nariko tangga benniwi na sebab nariko tangga benniwi wanna suniamu ya, mutin romana tawe e eh, eh, tentu e angka kru perasaan lebih khusyuk nariko masam pajaki dega gato mitaki jaji mabela ni poli kita la iria ya. e, E, eh, dega ga ganggu ganggu ki dega ga monyoni, dega ga maga jadi buat dingi pina makasingero angolona atie eh. lauri sejarah janna pengalaman ta'ala nah ini nih undra malangi ye eh. ayah malak desenak ni betangan nange ye Nah, na petu petu kaki nabi ta muhammad sallallahu alaihi wasallam ah. nah iya kia ya. de na perlu ipasa aleta narik ke barat na makan rezeki ilan na ulang tambalang iya eh, pura nak mat tarawe pura ni dua puluh na eh itambai telun rakan eh aja na wotok mas sempat jampen ni de na wari na sebab iya ro anu mana mi tania anu perlu na yakin hari reki rulai malap bila de na sama eh Ya, betul kami nama kesing tu mengolo lauri sejarah jannah pengalat taala ya ah, yero nangi dia hamak kade eh lebih um, betan yero ko eh, bunga pura ki masuk pejangi sedena dia nama lebih yero angolong ngeri pengalat taala dia ga nama lebih mana angolong ngeri sejarah jannah pengalat taala ya kia wat dijaji nah sebab ia nak rutin apa pengalat taala jo eh turil nak kurangi maka dua minal leili patahajat bihi nafilatallaka asa ayyab athaka rabbuka maqaman mahmudah Nah, dari sebahagian malam tanda boleh eh ri eh kupurni ni tangga benni patahajat bihi nah pila talaka ya eh, otok nama sumpah ya tahajjud kru sebagai sumpah ya sunnah mupunai asa ayah bahasa karab buka makam mahmu dan memuari pemu eh betangan nange eh eh na panjajinga kukur kurtu ne buruk kukur itu sidi onrong ripuji risisi nak aku itu ah ya naya albirna itulah eh eh solatul lail sumpah jam penni emak aku ni ya udah pisie beratu kecil naya kesempatan eh memari pengalat alam apa berkai wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh